Kirol kontuak ere izanen ditugu izpiden betiko moduan eta hemen gonbidatu berezi bat ere izanen dugu donestebe futbol taldeko bigarren entrenatzailea in zuzen ere. Joel Gil Lesakarrak aurre denboraldiko prestaketak nola dijo kontatuko digu, baita denboraldi berri honetarako dituzten helburuak ere bertzeak bertze. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaigun hasiera. Gaurko saioari baina hasia intzinetik, ba kantu bat. Olaia intzi arteren B klasekoa. albisteen errepasarekin jarraituko dugu orain, igandean, itzuliko dira Saharara uda eskualdean pasaduten aurrak. Eskualdera uda pasa etorritako aur Saharar errefusiatuak euren bizitoki eta errealitate krudelera bueltatuko dira igande honetan gure artean, dantzan jolasean uretan, baratzean edo mendian ibile ondotik, indar berriturik, bultatuko dira, basamortuko bizibaldintza gogorrei, haintzin egiteko. Norbaitek urrengo udan arrera egin eta esperientzia hauek lehen pertsonan bizi nahi baditu, sagaraztan elkartarekin harremanetan jarri behar da, Facebook bidez, edo sagaraztan abildua hotmail.com elbidera idatziz. Bertzale, arizkuneneko gelak erabiltzeko eskariak aurkezteko epea hortzira honetan bokatuko da. 2008-2008 lau ikasturtean Elizondoko arizkunenea kultur etxeko gelaren bat erabilen nahi duenak, aste honetan egin beharko du eskaera. Gelak, urritik 2008 lauko ekainera arte erabiltzeko izanen dira, eta bihar izanen da eskaerak egiteko azkeneko eguna. Erabiltzaile iraunkorrendako deialdia da, gudalak egin duena, jakinarazi duenez, lehenbiziko solairuan pintura eta tailerra, erabileran itzeko gela bat, musika taldeen gela eta batzar gela daude. Bigarrenean eskulanen gela, dantza gela eta erabilera itzeko bertze gela bat. Hirugarrenean kontzertu aretoa, itzalde aretoa eta erabilera anitzeko bertze gela bat daude. Eskabidean, baztango daletxeko bulego nagusian aurkeztu behar da, bihar izanen da azkeneko eguna, eta xetasun gehiago, baztan du eus atarian aurki detzakizue. Malerrekan, NEA eunda irurogeita mar errepidean konpontze lanak egiten ari dira aste honetan zehar donezben zehazki, e, aste artean hasi eta hortziralera bitarte. Donezbeko udalak jakinarazi duenez, aste artean hasi eta bihar arte, abuztuaren hogeita bitiko hogeita bortzera zehazki, arketen tapak konpontzeko lanak eginen dituzte erritik pasatzen den NEA eunda irurogeita mar errepidean. Eta hori dela eta trabak izanen direla trafikoan. Bertzale, donezte eh, donezten ere udako estoka zoka eginen dute egun hauetan hainbat merkatarik, eh gaur hasi Eta eta etzi ere, eh? udako estok likidazio eta eskaintza bereziak eginen dituzte, honezebeko merkatari eta zerbitzu elkarteko hainbat dendetan. Amaia pikabea, artlepo eta onjota punto, kasala karetxea, kosas de kasa, kukuka aurra ropa denda, maite moda, olatz zapata denda, eta saldia sarategia dendetan izanen dituzte deskontu eta eskaintza bereziak, bakoitzak bere dendan. Gaur eta bihar, goezez eta arratsaldez izan dira, eta izanen dira, deskontuak eta larumatean berriz, goizez soilek izanen dira deskontuak. Beraz, oroitu, gaur eh, eh, bertan izan dira, lehen bezeko eguna, bihar goizez eta erratxaldez izanen dira, eta larun batean goizez. Euskara ikasle helduentako diru laguntza deialdi egin du Malerrekako mankomunitateak euskara ikasten ari diren helduei 2022 2023 ikasturteko matrikula gastuak ordaintzeko diru laguntza emanen die Malerrekako mankomunitateak. Zenbatekoa asistentziaren araberakoa izanen da eta eskaerak abuztuaren 28tik irailaren 28 bitarte egin beharko dira. Diru laguntza asistentziaren araberakoa izan izanen da, errandu moduan, klaseen euneko larogeita bortzera edo gehiagora joan direnek ikastaroa doan izanen dute. Asis, asistentzia euneko irurogeita amarre edo larogeita bortzartekoa izan den kasuetan, diru laguntza euneko irurogeita amabortzekoa izanen da, eta asistentzia euneko irurogeita amarrekoa edo txikiagoa izan baldin bada ez dute diru laguntzarik izanen. Baldintzak hauek izanen dira, gutienez amasa urte izatea, malerrekan erroldatua izatea, zerga bete beharrak beteak izatea eta 2008 ko iruko urtarrilaren lehenetik aintzinera, Euskaltegia matrikulatutako ikasleek Nafarroko gobernuaren Euskara ikasteko deiru laguntza eskatzea. Diru laguntza eskaera, abuztuaren hogeita zortzitik irailaren hogeita bortzera bitarte egin behar da, eta hau da aurkeztu beharreko dokumentazioa. Eskaera horria, nortasun agiriaren fotokopia, erroldatze agiria, Euskaltegiko matrikularen ordainagiria, asist, asistentziaren ziurtagiria eta zinpeko aitorpena. Informazio gehiago malerrekako mankomunitateko euskara zerbitzuan, ardaiteke. daiteke. Bortzirietan ere itanoa ikasteko ikastaro antolatu dute Bortzirietako Euskara Mankomunitateak eta Euskaltegiak. Itanoa ikasteko aukera izanen dute irailean Bortzirietan Euskara Mankomunitatearen eta Bortzirietako Euskaltegiaren eskutik. Itanoa ikasteko amar orduko ikastaro antolatu dute elkarlanean eta izan amateko azken eguna hilaren hogeita amaika izanen da. Irailaren bortzean hasi eta iruan bukatuko da ikastaroa eta eskola kaste arteetan izanen dira bihorduko iraupenekoa, karratxaleko seietatek zortzietara eta beran edo lesakan izanen dira. Izen ematen dutenek berrogeita mar euroko matrikula ordaindu beharko dute, baina bortzirietan erroldatutakoek Euskara ikaslentzako diru laguntza eskatual izanen dute gastuaren euneko euna, berreskuratzeko. Izen ematea buztuaren hogeita arte egin izanen da bortziriak.eus webunean eskuragarri dagoen estekaren bidez, edota bederatzi lau zortziruro geita berrogeita bat hogeita bortz zenbakira deituz. Beran, zalaingo depositutik foruen plazara bitarteko ursarea berritzeko lanak hasi dituzte. Berriki hasi dituzte, beran, zalaingo depositutik foruen plazarako ursarea berritzeko lanak eta hiru hilabetez luzatuko dira. Sasoi eraikuntza enpresari da lanak egiten. Laureun dagoita bortz mila, bortzun dagoita bat koma irurogeita amasei euroko aurrekontua dute lanek, eta horietatik irure da berrogei mila, laureun eta amazazpi koma berrogeita bat euroko dirulaguntzen bidez finantzatuko dituzte. Zalaingo biltegitik foruen plazarak tartean ura banatzeko sarean atzemandako akats eta urri esak konpontzeko sustatu du proiektua udala koditeria guztiz berrituz, bertako bezilagunei eta industriai hornidura egokia eta etengabea bermatual izateko. Eskuartzea gainera zalaingo depositua sarearen gainerakoekin lotzea dakar horrela, sareak biltegiratzeko biltegiratze, volumen handiagoa eta hornidura iturri gehiago izanen ditu eta zalain auzokornidura bermatuko daudan. Errepidearen gaineko eragina murrizteko eta etorkizuneko mantentzelanak simplifikatzeko espaloietako zoladura aldatzean, espaloian dauden esi fisiko guztiak kenduko dituzte. Alden guztietan gainera, espaloiaren eremo dituko dute oinezkoen irisgarritasuna bermatzeko. Gaur egun berritu beharreko urroditeria zalaingo depositutik ubelako poligonora bitartekoa da, eta bi puntutan izan ezik berritzaren trazadura egungoaren puntu berberetatik igaroko da. Laneen bidez ondorengo gabezi hauek hobetu nahi dituzte, etengabe gertatzen diren urriesak ezabatzea, ubela legarbidea eta iparkarrikako etxe bizitzen ur hornidura bermatzea, ubelako industrien ur hornidura bermatzea, eta berako sarearen bidegiratzeko almena handitzea. Zalaingo depositua sare orokorrera konektatuz, orain arte, gainerakoekiko saren independente lan egiten baitzuen ur sarea berritzarekin batera sarearen diametro handituko da kontsumondiko momentuetan uraren abiadura hobetzeko. Hamabortz urtetik goti ur kontagailua eta ur hartuneak berritu eta bide publikotik aterako dituzte. Alden neurrian udal sarea lurzoru pribatutik aterako dute mantentze kostua nabarmen murriztuz eta haren kontrola erraztuz. Eta bukatzeko martxan da berako zakur parkea. Erabilgarri dago berakudalak zakurrendako sortutako parke berria. Kantxon txikiko garbitokiaren ondoko zelaian dago, zia errekaren onduan, iturlandetan. Udalak azaldu duenez, mu publikoan dagoen zelai horretan betidanik izan da zakurrekin ibiltzeko itura eta toki bera aprobetsatu da parkea egiteko. Eraikitze lanetan zela, maiatzeko goldetan kaltelarriak izan ziren inguru horretan eta kantxon garbitokia busatua gelditu zen garbitokiko urruste sistema osoa berritu behar izan da, eta hodi berri bat justu zakurparketik pasatu behar izan da. Hala ere, lanak bukatu dituzte, garbitokia utxik dagoetak zakurparkea erabilgarri. Parkea erabiltzeko ondoko arau hauek ere bete behar direla oroitarazi du udalak kakarik gabeko espazio bat da, oda zakurkakak bildu behar dira. Parketik kanpo zakurrek lotuta egon dute, eta jarrera udarkorra duen edozin zakur berala kontrolatu eta lotu beharko du haren arduradunak. Aurrez aurrez jarri garen ez bengoz botako dizut Horain arte ez ezagun bat izan zarela Eta urbiltzen zoaz dene nenean Beldura ematen didazko Umil, umil nere gero polatuaz Biozu, lantzatu dezagun てか Herriko beste negitaragoa izanen dugu aipagai datozen minutuetan, izan ere, ba, dagoneko hasi dira zenbait herritan azken udako herriko bestak. Lekarazko besten kasua da hori, atzo hasi ziren eta igandera bitarte luzatuko dira. Atzo, ba, zenbait eh, ekitaldi izan ondotik, gaur ere, dianak, nagusia herriko dantzariak, luntxa eh, izan dituzte, arratsaldean ere, herrikirol irakustalde izan dute, eta dantzaldeare hasi da. Bizpairu pelau taldearekin orain bederatzi tardietan mutilantzak aita eta larrain daintza zenen dute eta amaiketatik aintzinera dantzalde izan dute berriz ere bizpairu pelau taldearekin. Bihar, hortzirala, buztuaren hogeita bortza, amarretan dianak izanen dituzte, amabietan futbol txapelketa institutuko zelaian eta huerdik gazte bazkaria parkean. Arratxaldeko bortzetan murtzi mizte, seietan Masterchef Junior eta Tombola Erraldoia, sortzietan Alarma Morea taldea eta bederatzi terdietan berriz berriz ere mutilantza gaita eta larraindantza. Ama bitarditan berriz siberrutz taldeak eskeniko du kontzertua eta goizaldeko biterdietatik eta tekain kalima limon dijeia. Abuztuaren hogeita seian larun batean, amarretan dianak izanen dira, goizean jinkan eta puzgarriak ere izanen dituzte aurrek, eta ordubietan aurren bazkaria ospatuko dute ondotik, aparbesta ere izanen dute. Arratxaldeko seietan txokolata da izanen da eta zortzietan dantzaldea gabezin taldearekin. Bederatzi terdietan mutildantza gaita eta larraindantza, amabi terrietan dantzaldean gabezin taldearekin, eta goizaldeko iruetatik aintzinera DJ Inferno. Azkenik igandean, abuztuaren hogeita zazpian goizean, amaiketan mai muntaketa gine dute eta eguerdiko amabietan aurren partxiz txapelketa ospatuko dute. Eguerdiko ordubietan berriz, herri bazkaria eta ondotik dantzaldia andoni mitxelenarekin. Zortzietan zingerria eta izan dute eta bederatzi terdietan mutil dantza gaita eta larraindatza. dantza. Amaiketan dantzaldia izanen da berriz ere andoni mitxelenarekin eta gauerdean gaixoa ni joko dute. Gauerditik aintzinera berriz, playback lehiak eta izan euten bestei bukaera emateko. Legasako bestak ere gaur hasi dira. Gaur arratsaldean, e Bertiz Aventura Park izan dute, eta oraintxe bertan sortzietan bota dute txupina zoa ondotik, danborra eta buru handiak ere izan dituzte. Orain bederatzietan zopak izanen dituzte, katialin ostatuan eta amaiketatik, goizaldeko lauetaran DJ Jalisko. Bi harra buztuaren hogeita bortzean ortziralean goizeko zazpietan aurora joko dute eta ondotik osari herrikoia izanen da plazan. Bederatzietan berriz diana eta goizan zehar ere aurrendako jolasak izanen dira. Arratxaldeko bortzetan mus txapelketa gine dute eta seietan bingoa eta segidan txokolate Zortzietatik bederatzi terrietara berrez gabenara musika taldearekin dantzale izanen da, eta amarrak laurden gutxetan zezen suskoa. Amarretan berriz zafaria eta gauberditika aintzinera dantzale izanen da berriz ere gabenara taldearekin. Abuztuaren hogeita seian laromaten goizeko bederatzietan dianak izanen dituzte, amabietan erraldoiak, eguerdik ordubietan zikiro jatea, eta arratsaldean DJ txingudik girotuko du arratsaldea. Bortzetatik amaiketara inzuzen ere. Gauerditik aintzinera berrai, berriz, trekidantz taldearekin dantzale izanen da. Abostuaren hogeita zazpian igandean goizeko bederatzietan dianak izanen dira eta goizan ere pilota partidak ospatuko dituzte frontoian. Seietan berriz, arratsalean herri eta zazpietatik aintzinara zubetako taloak dastatzeko aukera izanen dute. Zortzietatik bederatzi terdietara Roberto Urrutia mariatxiak eman alde eskeneko du eta marrak laurden gutxetan zezen suzko izanen da. Azkenik, abostuaren hogeita zortzian astelenean bukatuko dira bestak, goizeko bederatzietan diana joko dute, amarterdietan mezan agusi ospatuko dute eta ondotik donestelko aurren dantza taldeak eman alde eskeniko du. Amabiak eta laur denean luntxa izanen da kuku elkartean, eta ratxaldeko seietan herritarren arteko leia. Zazpietatik, arratxeko amaiketara, auspolarek taldearekin dantzaldea izanen da, eta beste ibukaera emateko zezen suskoa izanen da. Eta azkenek agarrako bestak ere gaur hasi dira. Egun osan zeharra agerra kap ospatuko, ospatu dute. Eta orain, e, terdietan afari autogestionatu ospatuko dute karpan. Bihar berriz, abuztuenen hogeita bortzean, e, arratsaldeko bortzetan tortilla lehiak eta hasiko da, eta 6 terdietan agerra kantari taldeak emanaldi eskeniko du. Zortzietan, suziria botako dute eta aurreta eta helduen danborradare eginen dute. Bederatzi terdietan berriz abuzo afari izan dute eta ondotik abezin taldearekin dantzaldia. Abuztuaren hogeita seian zuzenean batean, amarretan goizean plater tiraketa izanen da, iza eta arrantzalkarteak antolaturik, amar terdietan gaztetxon eskupilota partidak ere ikus daitezke, eta guardiko amabietan erraldoiak eta buru handiak izanen dira iratx taldeko trikitilarikin batera. Arratxaldeko iruetan aur jokoak izanen dituzte eta seietan berrogei garren Luis Maria Pestegiaren omenezko cross herrikoia. Zortzi terdietan gure txoko dantza taldeak eman alde eskiniko du, eta ondotik suzko zezen eta bokata jate izanen da karpan. Amar terdietatek aintzinera berriz, hauspolarek taldearekin dantzale izanen dute. Abostuaren hogeita zazpian, igandean berriz, eguerdiko amabitan meza izanen da, eta ondotik erraldoiak eta buru handiak gaiteroekin eta aparbesta ere izanen dute. Eguerdiko amabit erdietan musikoak dantzatzeko aukera izanen dute, eta eguerdiko ordu erdietan auzo bazkari egin dute ferrek eta bainatek alaiturik. Arratxaldeko seietan berriz txokolate jate izanen da, eta zazpietan Marcel Magua. Bukatzeko, iluna barrean, afari autogestionatu izan dute karpan eta bingoa. Musika eta emaizki gazu Gereziak aboran eskuak dira Lehen ukituarekin Igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek banatzen du kulpa kristaua doan eroriko naiz baino ez du importa hartzen albadu că sera mai tia și Kulturari tarteare ginen diogu eta alde batetik eh, aipatu behar dugun Navarra Tierra de Zin ekimenak seigarren argazki lehiak eta abiatu duela. Nafarroko bederatzi udalerrietako argazkik parte hartzen alko dute lehiaketan, tartean urdazubikoak. Navarra Tierra de Zin ekimenak argazki lehiaketan tolatu du bertze behin, seigarren edizio izanen dena, eta urtengo zinema jaialdiko estenatokiak diren herriak argazki bidez irudikatze dute helburu. Lehiaketaran, Nafarroko bederatzi herrietako argazkiak bidaltzen ahalko dira. Diana, Iruña, Azkoien, aio Olazti, Ribaforada, Luzaide, Argedas eta Urdazubi. Lehiaketan parte hartzeko gehienez ere bortz argazki bidatzen alko dira foto abildua navarra tierra de cine.es elbidera. Argazki bakoitzak bere kokalekoa titulua eta deskribapen labur bat eduki beharko du, baita gilaren datuak ere. Irabazleen artean irusani banatuko dituzte lehena eun eurokoa eta bigarren eta irugarrenak berroaita mar eurokoak. Iraiaren hogeita marra izanen argazkia bidatzeko azken eguna eta lehiaketaren oinarri guztiak eskuragarri daude navarra tierra de cine.es webgunean. Eta bertzaletik, ba, kultur itzordu bat, e, bihar izanen dena lesakan. Izan ere, burutik taldea kontzertua eskeniko dugu, bihar eh, lesakan erran errandogun bezala. Nafarroko gobernuaren kultur zikloaren barrenean, bortz gaztek, tartean jokin barriola leitzarra, Be, bortz gazte osatutako burutik taldeak kontzertu emanen du lesakan. Joan den larun batean, arantza roken egitzuten geldialdea, eta hortzirale honetan berriz, abuztuaren hogeita abortzean, arratsaldeko zortzietan, lesakako plaza zarrean. Arituko dira, gauzak aldatzen ditu Pero nunca cambian si no lo haces tú kirolari tarte eginen diogu azkenik, eh, hemen aipatu behar dugu ba, eskualdeko ordezkaritza zabala hariko dela herri txapelketako finalean. Lausaio, jokatu ondotik argitu da nork eh, ariko diren, nor ariko diren, leian larun batean antxoainen jokatu duten herri txapelketako finalean. Lehen probako minatuan arantza arraioz berriozar eta sumilako taldek lortu dute finalerako txartela, eta bigarren kombinatuan arraioz berriozarri gantzi eta sumbila sailkatu dira. Joan den larun batean burlatan jokatu zuten laugarren eta azken jardunaldia eta lehen eta bigarren proba kombinatuetan berriozar gelditu zen lehenbiziko postuan. Basaburua berriz, finaletik kanpo gelditu da. Beraz, lehenbiziko jardunaldia beran jokatu zena lehen proba kombinatuan arantzan angusitu zen eta bigarrenean sunbila. Bigarren jardunaldia elizondon izan zen eta lehen proba kombinatuan arraioz nagusitu zen bigarrenean berriz berriozar. Hirugarren jardunaldean sunbilan e, eh, ospatu zenean, Lehen proba kombinatuan arantza nagusitu zen berriz ere eta bigarrenean igantzi, eta laugarren jardunaldian eta azkenekoan burlatan berriozar nagusitu zen bai lehen proba kombinatuan baita bigarrenean ere. Sailkapen orokorrean be, beraz, e, lehen proba kombinatuan, arantzan e, eh, jarri zen lidergotzan sortzi punturekin, arraioz zazpi punturekin, berriozar sei punturekin, sunbila portz punturekin, basaburua ere e, eh, portz punturekin zegon, e, ba, berdindu egin zuen, iturgoien lau punturekin, ikantzi iru punturekin eta txantrea bi punturekin. Basaburua eta sunbila, erandu mezala berdin duta gelditu ziren, bosna punturekin, finalera pasatuko den taldea erabakitzeko, ba, talde bakoitzaren denbora kartu zituzten kontuan, kasuanetan honetan sunbilak bi jardunaldietan berrogeita bortz eta hogeita meretziko denbora egin zuen, eta basaburuak berrogeita amalau eta berrogeita batekoa. Bigarren proba kombinatuan, horrela gelditu zein sailkapena berriozar sortzi punturekin, sunbila 6, bortz punturekin, arraioz bortz, bortz punturekin, igantzi bortz punturekin, arantza lau, bortz punturekin, basaburua lau punturekin, iturgoien ere lau punturekin, eta tx kantrean bikoma bortz punturekin. Finala, larun bat honetan izanen da buztuenen hogeita seian, antxoango kiroldekuiko frontoian, arratsaldeko seietan, eta proba kombinatu bakoitzean sailkatu tako lautalderik oberen akariko dira. Lehen proba kombinatuan, txokorrekin, zakuarekin, aizkorarekin, lasterketa arpanean, arantza, arraioz, berriozar eta sunbila, eta bigarrenean inguderekin eta etxingekin, arraioz, berriozar, igantzi eta sunbila. Bertzalde igantzeko mendi duatloian izena mateko epea zabalik dago. Irailaren iruan egine dute aurten laugarren edizioa beteko duen igantziko mendi duatloia. Parte hartzaileek lauko mairu kilometro mendi lasterketan, emezortzi kilometro mendi bizikletan, eta bertze lauko mairu kilometro berriz lasterka egin beharko dituzten. Gehienez, eunda berroita mar lagunek ematen aldute izena proba banaka edo erreleboka osatzeko. Izena kirolprobak.com atarian eman daiteki, irailaren bir arte ematen alda izena edo gillenezko parte hartzaile kopurura elegatzean bertzela. Aitzinetik izena emanez gero, bakarkako proban parte hartzeko hogei euro ordaindu beharko dira eta erreleboka hogeita mar euro. Parte hartzaileen kupora elegatzen ez bada probaren egunean ere ematen alita izena. Kasu horretan prezioak eh, aldatuko dira banakako probarako gita bortz euro ordaindu beharko dira eta erreleboka parte hartzeko berrogei euro. Lasterkita egunean, proba, goizeko amar terdietan hasiko da. sacramento.com. Erreka Kirol Elkarteko Eskubaloi taldean izen emateko epea ere irekitute. 2008-2008 lauden boraldean eskubaloian aritu nahi dutenek, irailaren seira arte izanen dute izen emateko aukera Donestebeko Erreka Kirol Elkartean webunean jarri duten lotura batean sartuta. Adirazi dutenez, entrenamenduak iraila bukaera edo urriaren hasieran abiatuko dituzte, eta taldeak egutegia eta ordutegiak antolatzean zabalduko dute informazioa WhatsApp taldeen bitartez. Eta azkenik eh, futbola zarituko gara gaur ere, hain zuzen ere, Donezebe futbol taldea izanen dugu protagonista. Irailaren lehen asteburuan hasikute denboraldian baina intzinetik ia hilabete bat daramate dagoeneko entrenamenduak eta prestaketak egiten. Lehen gurteko denboraldian bezala xe aurten ere Nafarroko ligako preferente mailan arituko da Donezebe. Joal Gil lesakarrarekin izan gara, taldeko bigarren entrenatzailearekin eta berak aurre denboraldia ilusioz eta gogoz hasi dutela errandigu aurre denboraldia buztu asean hasi ginen, eta egia errateko goba unitzekin, eta iruzu unitzekin hasi gara, e, jakinta lehengo urteko denboralen hona bukatu zen, ba, bueno, aurtean gauza politak itxeko gogoa dire, eta entrenamenturo notatzen da ilusio hori, eta sartzen den intense de guzia ba, talentzat agitzona da, hasi erran bezala aurre den moraldia nahiko, nahiko ongi hasi dugu eta ilusio ongi Honez gain, aurten taldea nola osatu duten ere kontatu digu. Jile, aurrek urtean aritu ziren bortz jokalarik talde utzi eta jende berri eta gaztea euren proiektura batu dela aipatu digu. Aurtengo taldi aurpegi berri batzu badire. Eh, herriko jendia kanpu jokatzen izena bueltatu eginda, eta ere bai, pues, juveniltatik lehenengo taldera pare bat jokalari gotxu dire. Orduan aurtengo taldin aurpegi berriak badire, jende gaztia, jendiego gukin, pues berriz ere herriko taldin golpe hori emateko, eta lehenko urtetik, pues, gutxi gutxi bost bat baja dire, eta urtengo demoralia hola, hola, hola frontatuko dugu, eta nahiko ekipo polita, eta kompetitzeko, eta gauza politek Gauza politek Liga oraindik hasi ez bada ere, Donestebek zenbait lagun arteko jokatu ditu dagoeneko aurre denboraldian, lehiaketarako martxa hori hartzeko helburuarekin. Eskualdeko bertze batzuen kontra aritu da azken asteetan eta oraindik ere bertze batzuk izanen ditu aurkari etxeko zelaian. Sentsazioak gainera onak direla ere, aipatu digu bigarren entrenatzaileak. Bai, goaingo jokatu bi lagun arteko, lehenengoa izan zen onjarbin, irautzi genuna zerota bat, eta bigarra jokatu genuen e, eh, lehen laruntin beran, gure txokoan kontra, 0 eta bos irauzi genuna. Eta guainikan ezkigu bertze bi lagun arteko, izanen dela hortzil honetan edo eh, donezte meti gazten aurka, eta helduen astirtin, edo eh, donezte ere bai, bastanen, ma, aurka. Pues, sensatzu dire, guen bastante honak, e, partidutan, bi partiutik bi garaipen, golik enkajatu gabe, eta bueno, azkenin e, lan hori heldu da entrenamentun egunerokun pues, erauzten den gogo hori, eta kompromis hori, eta bueno, e, hola segitzen mali dugu, pues, bueno, erran bezala, eh, eran emaitza honek etorko direta, sensazio goengoz, pues, erran bezala hitz honak, eta hola segitu Honen ondotik, erran dugu bezala irailaren lehen asteburuan hasiko dute aurtengo demoralia eta lan ona egitea, herriko jendea konten edukitzea eta albada, da, maila zigotze izanen dira helburu nagusiak. Bai, demoralia irailaren lehenengo asteburun hasiko dugu eta urtengo helburua, bueno, helburua beti uste ni beti erratzen dena da herriko taletan helburua da beti herriko jendea konten egotea, herriko jendea herriko talen jokatzia. Eh, rollo txarrik ez egotia, dena kompromisoa jartzia, eta bueno, nik uste hori dena betetzen baldin batzu, gero ja, e, eldu diren helburu ja, denborelik markatzen du, pues, segun erokun arabera. Niño bai, aurten ikusitaz ze taldea baden, e, ze, bueno, ze gogua baden, eta ze kompromisoa ia uste diren jendia, ba, nik uste badela talde bat, pues, <laughs> e, egoteko, nik uste egoteko, eta hortik antzinera pues, ikusiko da. Azkenin demoraldi dira dituzik, gero egoten dire lesionak, egoten dire, bueno, jendia dago lanin, e, egoten dire hainbat situazio desberdin. Orduan, nik uste, elburu fijo bai hartzia ez da, nik uste ez dela momentua, baina bai ikusita jendia zego gukin eta ze ilusiokin dagon, erran bezala, betetzen maldire, betetzen dire errantako e, sitazu guzti horiek, nik uste e, taldia, talde bat badela, goteko den denborale guztien, pues, bueno, astenso baten gati borrokatzeko, nik uste. Lehen jardunaldia etxetik, kanpo jokatuko dute aurten, hain zuzen ere antxoainen izanen dutelen partiduan, bertako gazte berriak taldearen kontra. Leon neurketa hau ere, nola aurre ikusten duten, kontatu digu Joel Gilek. Lehen jardunaldia iraiak iruko asteburun jokatzen dugu, soainen, gazte berriak aurka, eta e, bueno, ikusita lehen urteko bere denboraldia, e, ortuzula ascensori, regional, tal, regional kategoritik preferentera, eta ikusita urte nintzun fitxajik, pues, bueno, e, kontunartzeko talde bada, kontunartzeko talde bada, hor gotxin egonen denare bai borrokatzen bertaz tenso baten gatik, eta bueno, e, parti hori pues, beti ez dala ilusiokin gogokin, eta beti bezala pues, irauzteko intentzukin. Nik uste parti bate dela intentzu horiekin, irauzteko intentzukin, eta gero parti markatzen du non, non zauden. Eta, bueno, azkenin nahi duguna lortu lehenengo jartzen da, lehenengo urteko demoralin lortu ez genuna. E, lehenengo sortzi jornadatan partido bat irauzi, gol gutxi sartu, orduan, bueno, nik uste horreri emamarra la vuelta, eta asiera hon bat duzu, kategori honetan asiera hon bat ematen badi gero regularra izaten maldin bazara, nik uste helburu tortzen direla. Asi que saiatuko gara lortzen, lehen gurtin, denboraldi asiera ez genuen lortu. Ba hori da guztian, gogoz eta ilusioz daude Donezte Barrak eta 2008 iru, 2008 lauko demoraldi berri honi indarrez ekinen diotela argi utzi dute. Mila esker, Joel Gileri, taldeko bigarren entrenatzaileria odena kontatzagatik, eta noski zorteon, talde guztiari ere. Bauxe izan da guztia gaurko, zolaien arte abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituzteet orain. Ongi izan eta bihar arte.